Караму заново ценоваться, просто в обличии девочки этой девятого. Քրիստինե Գալստյանն է։ Մեկն այն հազարավոր մայրերից, ով կորցրեց իր որդուն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Արամը Քրիստինեի որդին։ Նահատակվեց Սինադադարի կնքումից րոպեներ անց։ Բայց այս պատմությունը միայն ցավի ու կորստի մասին չէ։ Քրիստինան որդու կորստից 1 տարի անց դուստր ունեցավ, ով սփոփում է նրա ցավը։ Այս պատմությունը չեր լինի, եթե Գալստյանների ընտանիքը 3 տարի առաջ չտեղափոխվեր Արցախ։ 98 թվին ամուսնացանք, 2004 թվին որոշանքինակ Ռուսաստան։ Իմ ամուսինը դեռ ծառայելիս ալել իր ավախտեն, այդ քաղաք շատ ղաշանգ այդ ուրն է կա որոշանքինակ տալ խոխանք обучение до дальнейшем карты։ Չէ 2019 թվին որոշանք ետրնակյանք մեր մեր տղանկյա ծառայուրան հայրենիքում 19 թվին շկոլա 12 класс прцала առանց выпускной առանց ոնց էր последний звонок Թումո ստեղծարար կենտրոնի եւ տեխնոլոգիական հակվածության շնորհիվ Պետերբուրգում մեծացած եւ պատանեկությունն անցկացրած Արամը հեշտությամբ հարմարվեց Ստեփանակերտի կյանքին։ Честно говоря, Թումոյ ակեցալ իրան շատ դուրն է եկա։ Հետո վեր ինքը պրոգրամիրованիի հետ շատ կապված ալալ, իրան հնգերունքնել, արմատին հետ կապված, իրան տանը իսնալ ջերմուկ, Դիլիջան, Քինալիսինա միշտ лагерբեն, այդ կյանքը իրան շատ ուրն է, կալի ես թե սպակոյն է, все-таки Ռուսաստան անման։ Քրիստինան անկեղծանում է։ Որդին նախկինում կապված չէր Արցախի հետ, բայց տեղափոխվելուց հետո սիրեց եւ ընդունեց իր փոքրիկ հայրենիքը։ Գիտեմ, ասала мама, честно говоря, озерчում քինամ ուժը Ռուսաստան, давайте мы кто нарник ստեղ մնանք։ Քինան բանակյամ որոշինք լի ուզանք славянским танк թղթերերուն թունելի պրոգրամիրունի, բայց հասցրալ չի 13 իյուլի տարան բանակ։ Պետերբուրգյան խաղաղ կյանքը փոխարինվեց հակամարտության գոտի հանդիսացող իր հայրենիքի առօրյայով։ Քրիստիանան անկեղծանում է։ Սկզբից որդին ողքեվորվածություն չուներ ծառայության հանդեպ, Վեմոկինայսին քրալը проверки պոլիկլինիկանում շի կաբինետները։ Մոզ մի հատ սարումովա психолог ունինք։ Ինքը իրան չեսնի հրցրալ ասала, «Արամ, ты готов служить?» Արամ ասала, э, «На самом деле 50 на 50» То есть է մնացած վերնդի միշտ սելիս են լալ, հա, ես տարայում եմ հայրենիքից, պիտի իմ պարտքը սատամ, ինքն ասամ ձելին դիկ կապուտը մուկ զգաց հանգլի վեր հինչ վեմ իպեն ուրամ մոտ դիչի то есть ինքը պատրաստ չի, ինքը դաժե սովորական սիրենից է սկացած չլեն։ Գիտացալ չուրան ինչ է սպասում։ Բայց վետարալն բանակ Պրիսյագին օրը մաս թողալ չմասնակցենք էլի պանդեմիային դերդան։ То есть մի զանգ տալիս այլ անդի որ խնալիս լիմ սпасալ չկվեր ինքա էդեվի կծարայ ասալամամա там одна жизнь здесь другая ли жизнь Գրական հայերենին չեր տիրապետում Արամը ռուսերեն եւ արցախյան բարբառով էր խոսում բայց ինքը լող հասկանալիս է լալու։ Պրոստը շատ смешной акцент արել ու զալ չխոսը վեր հմանչին իր անտիճաղին բեն։ То есть կորոնեն դարնա թողալ չմուքինանք, վեր ինքը հայերին կարում չկար թե, то есть ռուսկի տեքստ պիտի տան, բայց իմաստը ռուսկին վեր պիտի հայերին ասեմինա, ասան արամ, ты можешь сказать всего четыре слова, լի ծառայում եմ, ես Արամ Գալստյանը ծառայում եմ հայրենիքիս։ Զանգատվալ բաբոյին ասալ, ասում եմ, բաբո, я всего четыре слова сказал, լի ծառայում եմ հայրենիքիս, ես Արամ Գալստյանը։ Համաճարակի պատճառով ընտանիքի հետ հնարավոր չէր հանդիպել։ Միասնական ամուր ծնողները, որ որդու ամեն քայլին ողջավորվածությամբ էին արձագանքում, սրտատրոփ սպասում էին նրա հետ հանդիպմանը։ Արամն էլ իր հերթին կուտակված ասելիքներով սպասում էր, որ պատմեր, թե որքան սիրեց ծառայությունը։ Մի Օրինակ, մի հետը кто сал, это, наверное, где-то в сентябре числа, может быть, 15-20 это имеет կեցալանք всего лишь на 5 минут, տեսալ յուրամ հետ նկարվալ շատ ուշալ է թողալ չան բենան չեստյան դուսկյա մոտորապես մին 15 րոպե յուր տեսալանք всё վերջի հանդիպումն էլ Ոչ ոքի մտքով չեր անցնի, որ դա իրենց վերջին հանդիպումն է։ Սկսվեց պատերազմը, որը թեև ասում են կանխատեսելի էր, բայց ոչ ոք չէր սպասում։ Միայն էկրաններից այն կողմ զենք տեսած նորակոչիկները հայտնվեցին իսկական մարտադաշտում։ Որ զգալիս ալեն վախտվերը մադավս իրային տվալ, то есть полк уже ветераны տվալ, իրանց քչցրալ он մочен, то есть ինքը հատե լոխնեը ուտասա իսկական վեկրվակինամ, այդ վաղտը հա Даже ասում է ես պատկերացրալ չում լիվեր մզբայվոյ տեխնիկա կտան իսկական, վրանք ուչեպկապեն չնտասավից ամսվա ծարայող պիտի նիս վերդուքինաս ուչեմնի ծնտրունց տսնաս այդ կանլող, բայց իրանք չորս ամսվա ծարայողը հինչավիդում պուշկան հինչասնարյադը։ Քրիստինեն ասում է, որ զարմանում էր որդու արձագանքից։ Հրախոսից այն կողմ զգում էր ինչպես է հասունացել որդին, իր փոքրիկ տղան, որ արդեն հայրենիքի պաշտպան էր։ Մինչև բանակինելը совсем ուրիշ խոխալ է այդ մին երկու ամսվա ընթացքում даже այսինքն с июня с июля месяца по августа ինքը ժենդի ուրիշ դիվիատորալ даже խոսելի ձևը վերջը ամեսնալա նոյաբրելի վեկրվատը սա բայց ես նկատան видимо վեր մեր դորցն այդ շփվալա все-таки ինգալա օրիշ կրուկ общение школу օրիշա պիտերը օրիշա լանդի ինքը совсем օրիշա դրա լինդի ուզում ասիմ ավելի մծացալա ավելի ճիշտ հա դեմքավ այլ տղամարդ հա դարալ просто միշտ ասում все равно ты останешься моим маленьким арамчиком а саачем я уже не арамчик я уже арам Քրիստինեն, Մայրը, ամուսինը Ստեփանակերտում էին։ Ասում է ապաստարանում Արամից զանգեր էին ստանում եւ զարմանում, որ հաճախ որդու հարցերը բաղադրատոմսերի մասին էին։ Պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո Քրիստինեն հաճախ է մտածում. ճիշտ էր արդյոք քաղաքացիական անձանց դուրս գալ Արցախից, հատկապես մայրերի հեռանալը։ Ինքը երկար մնաց, գրեթե ոչ վերջ։ Հիբնե զանգակտվալասալա կակով աստամով ստամով կպե խեքինամ չէ քաղաքան խեիք սպասում լիվեր ձս դիսկցին քաղաքան ասանք միջև վերջ օրը մուք են կլա Ստեփանակերտ պատվալում ես հոկտեմբերի 31-ին ինքեցա միջև վերջ սպասան լեր ну озалчում խնդողանքինամ դա շատ գեշա դրալով թողանքեցա։ Может быть, не գիտեմ, ես պատար սխալում ասում, բայց ամեն ծնող իրան խոյ մասին համտածում։ Դարում խնդրում պրիդավատ ռացուրած։ Որդու հետ հաճախ էին խոսում, եւ նրա ձայնը լսելն արդեն ապահովության զգացողություն էր փոխանցում։ Քրիստինեն այսօր լավ է հիշում որդու հետ վերջին հեռախոսազանգը։ Վերջի դու 8 числа զանգատվալ с утра пораньше վեր պոստը փոխում անք ոնց երկու օր իրանքան երկու օր ուրիշ գրուպալի просто помог мама ескор ланчում էր զանգ տան, ասամ хорошо, хотя бы դա իզնացլի մի 2 րոպեով զանգ կտաս։ Մամա նոր տարբեր համարներ ավելա զանգ տալիս։ Զանգատվա խոսալ, հետո զանգատվալ подружкուցիան, սա одноклассникներ, ինձ հետո պատահում ամեն ասա։ Զանգատվա խոսալ, всё хорошо։ С 8 на 9 գիշերը նրանց հրամանալա տված վեր դուրս блин, да բայց почему-то скацал, чем вишь меня. Զանգ ընտվալ ասավ, էր դուրս չկյակ, բայց Коровыках на уже. То есть 12 часов этот контракт стор он. Половина первого э, Юранского кин э, сигнальный гецанта сигнальный ракета. Тут совет сигнальный ракета. Ди ойшся сяму тиканом плохо гаве беспилотника на бачу жовшелек. Իրանց ձերքին բիր կայլել։ Վեր անուն ազգանումը գիրած Ռամինը հայրանունը ծորալը գիրած խալն գիրա ասանտանցը մեր վայն կամատի սպիսը կմայ թողան որպես Ղարաբաղցի մուգուրան տեսնում չկլինք Հայաստանցի ատարիկ Հայաստան Ռան Հայաստան Մարտունի մորգը и 11 числа էր զանգակտվալ ոնց խոխան զանգ չտամպեն սկսան բեսպակոյցնելը если ինականում լալ այդ վախտը զանգընտվալ ասա վեր ոնց էր մուկենը կվերև թատա ինչ ա նշանակում, հետո ես այդ խոնվերտը սամ հրցրալում, ասում ա ոնց էր ես Արամին այդ շատ մոտիկը մլալ յուրա անում այն քարտաշատ ցա այդ հոխանասա ես կալ չլիցս դիպենը ասել ինձ իրա ու չլա դիպենը ասիմ ցզ այդ Արամ ուժը զողվածա Արամին հուղարկավորեցին Եռաբլուրում։ Հազարավոր պայծառ հայացքների միջից Արամի անմեղ երազանքներով լի հայացքն էլ կարելի է գտնել այնտեղ։ 18 տարեկան նկարներից պայծառ ժպտացող Արամը տասնյակ նպատակներ ուներ։ Ողջ կյանքը Պետերբուրգում ապրած հպարտ էր, որ հայրենիքի մարտիկ է։ Մայրը պատմում է, որ ծառայեկից ընկերոջ հետ սկսել էր գրական հայերեն սովորել։ Ինքը ռուսերեն, ընկերն իրեն հայերեն էր սովորեցնում։ Փոքր գթալը վերջին օրերին սովորած բառերից էր։ Ինքը մեծ, շատ մեծ չափաբաժնով ցավ պատճառեց ընտանիքին, նվիրում հայրենիքին։ ամենամասքին ամոք չես նգվարա իրավունք մեր ժերավոքի համար, բայց այս վերջը երկու հետ Արցախի պատերազմի միությունից մաշինա տրամադրում, այդ մաշինավը մին երկու հետ մասնակցալով մուքելոքեցալ։ 42 տարեկանում որդու կորստից հետո Քրիստինեն երրորդ անգամ մայր դարձավ։ Ծնվեց նրա երկրորդ աղջիկը՝ Մարիան, ով լույսով եւ ապրելու մեծ ցանկությամբ լցրեց սքավոր իր ծնողներին։ Չես նկավարյա, ну, на самом деле պատանդի մանչալ մանչալա սաստավը թորնիկոնի ես գյացան էր աղջիկային իսկ աղջիկ ունենալու մասին Արամներ ասել երազներից Արամի двоюродный քուրը Оксана ինքը միշտ արամ տեսնում էր այս չմոտ օրիշ կողքինամ չի մինակ աղջկանը կողք երազեմ եկալ ասալ վեր աղջիկ հող հախատած վեր ինձ դեք մամուս էտիկ վեր աղջկայնա անումը ճոկալում էմպենավ Մարիա վեր Աստծուն տված է Աստծուն մաման մոժմացի Աստծո տված աղջկա հետ ապրում են Արցախում Ավակ դուստրով ամուսնացած է եւ Ռուսաստանում է ապրում, հորդորում էր ծնողներին վերադառնալ Պետերբուրգ, բայց Քրիստինեն այս հարցի շուրջ ուրույն կարծիք ունի։ Приезжайте к нам, вот там хочем ли. Я уже хочу отход дохнуть. Там вот там предательский ли, ինքը ծառայողա էս իրան հայրենիքին հիտի շտո զովալա տվե պիտի իներ Կրիստինեն հիմա համոզված է իր որդին վերածնվեց եւ աղջիկ ծնվեց գուցե նրա համար որ նորից ստիպված չլինի հաղթահարել այս ամենը Вещь-то намана алькопия, просто աղջիկաց на самом деле 12 числа фильма «Занган» 2 ласаве арамы зуамала. Это урманян целовал, не таруцит. Մեկորույս, բայց նոր կյանք տված, սքավոր, բայց իր մեջ ուժ գտած, լացող, բայց եւ հուսավառ աչքերով։ Մեր կողքին Քրիստինե Գալստյաններ։ Thank you